ovu vjeru Zato, braću, ono o čemu želimo govoriti jeste upravo pogibija na Allahom putu ili, ili džihad nakon salavata na Rasula sallallahu alaihi ve sallame i svi oni koji su radili i ginuli za ovu vjeru. Rekli smo da je Kur'an jedan samo je uljepšan u našim rukama. A Ashabi da su imali ovakav Kur'an o kojem je sve lijepo potanko objašnjeno, Allah zna dok je stigli. Danas ljudi imaju Kur'an u jednoj knjigi, imaju kompletan sunnet i to po zbirkama razdvojeno, šta je sahih, što nije. Zatim imaju čitavu siru, zatim imaju objašnjen akaid nakon kakav je bio kod Rasula sallallahu alaihi ve sallam međutim kad pogledamo i prebrojimo koliko imamo snimana, što kaže Hađija i Sanđaka, onda je stvarno situacija zabrinjavajuća. I Allah najbolje zna vraća. Kad pogledamo ovaj zapad, a mi evo boravimo ovdje, po meni jedino sa čime čovjek može ovdje da ostane, što možda nema u, drugom, u drugim dijelovima i drugim zemljama, pogotovo u nekim arapskim zemljama toga nema, nema te neke slobode, ne diraju to još za uho. Pa se to može iskoristiti ovdje na zapadu. Allah najbolje zna, morat će se opet roditi neki Hitler, koji ovog puta neće praviti od židova sopune, nego će praviti od jeftinije krvi, a to je muslimanska. Neće trebati zato tražiti nikakav izvod, ni od koga moći odmah da počne sa proizvodnjom Pa kažem, boravak ovdje i boravak na ovoj zemljanskoj kugli koja je puna grijeha, čovjeku da god pogleda samo vidi grije, je otežan. Otežan je plahograč i nije lahko. Zato savjetujem sebi i vas da, pored onoga što smo govorili srt na Allahom Žešanu putu, čovjek bi morao da se dobro priprema i zanijeti žihad na Allahom Đelešanom putu. Samo ta priprema i taj to zamaranje i preokupacija sa žihadom na Allahom putu i svim onim što treba za žihad, čovjek zanemaruje one stvari koje su oko njega. Ti grijesi i to misliš. Ako ne bude toga u tvojom životu, ako budeš ti dalje planirao da penzi ovdje zaradiš i svaki dan da se trebaš vratiti na toplu pitu, i na lijep ugodan stan, Boga mi neće te tvoj namaz moći, neće tvoj namaz moći podnijeti toliki teret, toliko grijeha. I je to tvoje malo brade, neće to moći izdržati. Jer toliko je grijeha da jednostavno vidimo je sana zato kažu plenenti mužahidi iz Afganistana, da im je dovoljno bilo da djeluju džini na njih ako zaborave jutarnji večerni zikr. Samo ako to zaboravi, papa je toliko papa ko je slavo džina, da su braća nagradisala kad zaboravi taj zikr. A braća u Afganistanu kada su vidjeli ženu pod nikabom, a poznat afganistanski nikab da je kažu ko šator, vikali su, e, stalo filula fitna, plaho fitneluk, a ništa ne vidi. A kad su došli tim u Žeja i Ljubosnu i na Igmanu pitali koji je komandant akcije, kažu hajra nekako polupjana, žena komandant akcije. Onda su mnogi ponovo se vratili odakle su i došli. Jer su mislili da jednostavno neće moći taj njihov džihad, iako su uzeli za najveći stepen u islamu, da neće moći izdržati pored takvih grija. Pa se pobojali za svoj iman i vratili se kućama. A pogotovo onda zamislite nas koji živimo u ovoj sredini, gdje jednostavno nema hajra osim da ga mikroskopom tražimo. A šara ima toliko da ne trebamo ni ova vrata otvoriti nas smrdi. Zato, draga braćo, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam očisti naše nijete i da nas učine od onih koji će voditi žihad na Allahu subhanahu wa ta'ala putu. Još uvijek u ovome ummetu ova tema je strana a pogotovo praktičnosti strana. Koliko to broji Čečenja mužahida? Možda ima stotinja karapa od 200 i nešto miliona. Koliko to broji Čečenja strani mužahida? A znamo da ovaj umet ima milijardu i pol muslimana. To je dokaz ili jedan dio, jedan dio sigurno i ne vjeri u žihad, a drugi dio je u gafletu po pitanju žihada na Allahu putu. Znajte, braću, puno je napisano. Vi pogledajte ove blagodati kad pogleda čovjek koliko kaseta ima. Koliko knjiga imamo. Znate li da su mladi muslimani morali Kur'an na kredit da dignu? I u kamatu da upadnu da bi do Kur'ana došli. Jer se nije mogao kupiti ovako. Zamislite da nisu imali drugih knjiga. Osim knjiga koje govore, jeli, o filozofiji, i o nečemu što jednostavno nikome, ni, ni onome što je napisao, nije jasno čemu je pisao. Što kaže jedan džin, kada je jedan brat liječio jednog brata, pa se javlja džin i kaže, tako mi Allah, ja sam onome jednom u Sarajevu gore doktoru, sve mu ja diktirao što će pisati. I on se misli da je pametan, dolezi samo da ideje, a ja mu sve govorio. A stvarno ima knjiga kod tog čovjeka pomiješano, krene dobro. Dobro krene. I onda zalupa tamo, on nema potpuno ode na kraj svijeta tamo. Govori o jednoj temi, završi a ovaj, skroz na nešemu, na nešemu drugom. I to je remen dijelo, to je, jel, to je književnost broj jedan. Znači, vidimo, braću, puno je knjiga, puno je šehova. E, zamislite, na primjer, u Jordanu, da ima u Leme tolike da su radni šehu bin Baz. Rahmetullah ali. Za kojega kaže u Lema ovoga vremena da nije odgovaro nikamu da živi ovo vremena. Toliko je dobar bio. Nikao kaže, trebao negdje živjeti tamo vrijeme, Omer ibn Abdulaziz. Toliko je bio dobar čovjek. I pobožan, a na prvom mjestu, je Ali, međutim, ove same knjige ne mogu donijeti velike hajde za islam. Mogu, ali ne mogu same one. Što znači da ako ovaj umet bude proizvodio samo kasete i proizvodio samo knjige i proizvodio samo alime, a ne bude proizvodio muđahide, Boga mi, načekat ćemo se još hajra za isma. I to vidimo danas. Fali li u Saudiju leme ne fali? Fali li u Siriji leme ne fali? U Jordanu ne fali? Fali li kod nas sad u leme? Koliko imamo doktora u Bosni? I to doktora koji se Saudijska Arabi došli. Je li ikad više bilo grijeha u Bosni? Nikad. Je li ikad bilo više javnih kuća u Bosni? Nikad razvrata alkohola. Nikad nije zapam, zapamćeno, po komunizmu nije zapamćeno da muslimanka pije pivo za Bajram. I to ko mora više pive popiti. To je smijavanje, to je ponižavanje islama. A naša ulema čuti. Da ne govorimo onda Bajramsko disko, veselje, ovo ono, da, da ne govorimo o takvim grijesima. I to misliš. Što znači da ovaj umet mora malo promijeniti kurs. Inače, ovako ćemo tapkat i neće, neće nekog velikog hajra biti. Kad pogledamo Čečenju vraću, taj narod doista je da se spominje. Jer to su ljudi koji su bolji od nas. Prvo što su ratovali prvim ratom i spravnim nijetom od nas odmah su proglasili islamsku državu nakon toga. Međutim, Allah Želešanu hoće da se stvar dobro oriba. Nije svak da živi u islamskoj državi. Zato moraju biti posljedni ljudi koji to zasluži. Koji dobiju pešat od Allaha Želešanu, dobiju vizu da mogu tu boraviti. Ne mene svak. Meni kažu, braće, kako ti lako dobiješ vizu? Preko, pa zato što sam pun grija, ti ne meneš dobiti, ti ne mojim predavati. Zato vraću, znači vidimo da ovaj umet u, jednom, u jednoj celini mora uzeti za ovu zaboravljenu snagu i vrijednost, a to je džihad na Allahom Želešanu putu. Zato molim Allaha Želešanu da pomogne svakog onog ko govori o ovoj temi, ko učestuje da bude džihad, ko pomaže mu mužahide, ko čini dovu za mu mužahide i ko radi i danju i noću da bi ideja džihada doprla koja je stara, možda sad jednu 20 godina samo, bila je potpuno umrla. Potpuno je bila umrla. Kaže Abdullah Azzam, kada je otišao u Saudiju i počeo ljudima govoriti hafizima koji, koji znaju Allah u knjigu napamjeti o džihadu, samo se kaže primijeti mehaničko razumijevanje. Džihad jest, to je borba na Allahov putu. Ništa drugo. Te kasnije, kad je drugi put dolazio, onda su njegovi tragovi jeli, dali rezultata, pa su ljudi počeli da se ispitivaju, a kuda trebamo doći do tamo? I zamislite, samo jedan čovjek, jedan čovjek za koga znamo da je od velike uleme bio u džihadu, što ne znači da nisu i drugi, jer ne možemo negirati džihad bin Bazu, rahmetullah ali, i utajminiju, i mnogo i drugoj ulemi koji su slali svoje učenike po zadatku da podučavaju džahide to je bilo i kod nas. Međutim, braćo, pogledajte, samo jednog alima kad ima odrešene ruke. Šta je uradio? Pa rasadnih džihada je počeo iz Afganistana. Mi nismo znali šta je. Mi još uvijek naš narod kada je muhađedin. Ne zna izgovoriti muđahedin. Ne zna. To je za njega još prilamanje jezika. A kamo li da onda razumije šta je to? Još uvijek se razumije džihad je sveti rat. Prolijevaš krv, ne pitaš kome, samo odreda. Od babe pa dalje. Ne znaju ljudi šta je to. Zato potreba da se govori malo više, pogotovo u ovome vremenu. Pogotovo u ovome vremenu, jer Allah Želšanu je vraćao dao da će džihad voditi samo oni koji shvatije šta je džihad. Vi ste videli u Bosni, bilo je mnogo jedinica koje za sebe tvrde su bili muđahidi na Allahu putu. Međutim, kako vrijeme prolazi, oni se ponovo vraćaju gdje su bili. Samo onaj koji je naučio vjeru, i koji je od prvog dana podigao zastavu la ilaha illallah on je danas je spreman inša Allah da takvo, po takvom zastavom ratuje a onaj što je imao te spiha na ramenima i traku la ilaha illallah a nije shvatio zbog čega je to on je ponovo se vratio stari starim stazama svoga života zato vraću mi ćemo večeras početi sa ovom temom a ako ste raspoloženi inša Allah ovih par dana da uzmemo ovo vrijeme između akšama jacije i da poradimo malo objašnjenju žihada kao obaveze, zatim o stepenima žihada, jer nije žihad vraćao samo fatanje za pušku, ako ne znamo zbog čega smo je uzeli. A i prije toga imaju mnoge stvari koje čovjek treba da upotpuni da bi bio muđahid na Allahom putu. Zato najpotpuniji muđahid je bio Resul sallallahu alaihi ve selleme, Danas ćemo naći, nažalost, da ima se prigovoriti mužahidima na Allahom putu. Jer tako je vrijeme, vrijeme u kojem nema plaho ovaj, bereketa. Pa i oni koji uzmu samo džihad, onda samo govore o džihadu. Vamo vozovi prolaze pored drugih stvari, oni to ne vide. Neki uzmu samo za njih, samo ilm ganjaju, samo o tome govore ništa drugo nego to. Treći samo žele da ostvare vlast. Samo da oni zavladaju pa će onda, kako kažu, nametnuti islam. Zato treba uzeti kompletan islam, razumijeti ga i pokušati da čovjek učestvuje na svakom polju. Skoro je upitan jedan od velike uleme u Saudiji šta uraditi, jer puno braće ima koja hoće da idu u žihad, međutim sad traže znanje na studijama su i tako dalje. Pa im je veli jedan šeh koji je skoro izašao iz zatvora, Salman al-Auda, da ga Allah poživi i poveća mu znanje, veli da čovjek treba u istom momentu da vodi džihad i uči znanje. Ako je vrijeme džihada, bujru, moraš otići, ima viza, ima put, odma. Ako nema toga, onda se drži što više da naučiš tako kad bude prva prilika da se okališ na bojnom polju, da odeš tamo. Allah Đelešanu vraća u Kur'an, na mnogim mjestima govori o džihadu, a i Resul sallallahu alaihi ve selleme u svojim hadisima, mi želimo da upoznamo tu postepenost kako bi inša Allah, jer smo mi ljudi koji vjerujemo u žihad i priznajemo žihad i hoćemo žihad, sad je pitanje kako. Znači sad je pitanje kako da izvršimo ovu zadaću koju Allah subhanahu wa ta'ala traži. Zato jeste cilj ovih predavanja da objasnimo kako da se borimo na Allahovom želešanu putu kad ko treba otići, zatim šta prije toga uraditi, kome je dužnost, a kome nije. I tome, i tome je slično da odgovorimo na pitanja koja nas vjerovatno kopkaju, jer stvarnost ne dozvoljava nimalo hlađenje. Stvarnost koju vidimo na televiziji i čujemo na internetu, da je situacija jako teška i da je pitanje samo vremena kad će ponovo nova žarišta osvanuti možda i nama blizu, tako da ćemo moći opet da budemo domobrani, ali na Allahovom želešanu put. Znači da branimo svoje kuće, ali da to opet ne bude borba, borba za nekakav drugi peškir, nego da to bude borba za Allahu želešanu vjeru. I možda je to, možda je to ima uzrast na Allahu želešanu i ovaj nepravilni dejton, kao hudejbija, jer ja ću reći jedan podatak da u Bosni, alhamdulillah, ima jednu 3000 braća skoro je bio miting, vjerovatno, vjerovatno ste čuli o tome, u Sarajevu, gdje Sarajevo čitao riječalo tekbira. Ima vraću, alhamdulillah. Međutim, mi ne sumnjamo i ne, ne, ne važemo ljudi, ne kažemo ovo je mužahid, ovo nije mužahid. Ali mi znamo da je ovaj ibadet jako težak i on traži prave, prave ljude, jake ljude, spremne ljude, tako da više vraću u budućnosti neće biti teško čovjeka u bijed klanjati da pusti bradu, da potkrati hlače, da pokrije ženu po zar. Ali vjerujte mi da Allahov sunnet ostaje do sudnjega dana. Najteže će ljude biti ubijediti da idu u džihad na Allahov putu. Jer to je Allahov sunnet. Jer je ovo sve ostalo lakše. Jer onaj ashab kad je krenuo s onom dolinom pa vidio, jel, zelenilo je vidio da ima voda, ukaže što je ovdje lijepo. Ostao bi ovdje stalno i vadet, jer on nikad nije vidio bunar je tako zeleno, pa to mu sada, jel, preokupiralo njegov, njegovu dušu. Ali kaže nešto u radu, kad mu pitam Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa mu poslanik je sam rekao, znate šta mu je rekao, ne čini to, nemoj tu ostaviti, jer jedan pohod na Allahom putu bolji od unjalka i onoga što je na njem. Allah Želešanuhu u ovome ajetu, koga ćemo već citirati, spominje nešto jako zanimljivo. Spominje trgovinu, jer kad se radi o trgovini, to ljudi dobro razumiju. I trgovina je pohvaljena u Koranu, braću. Allah ne govori u Koranu puno o oranju i sijanju, iako i to treba, ali govori puno o trgovini. Zašto? Zato što je to, što mi kažemo, pedantan gospodski poslovni kakav, brzo zarada. Samo ti izneseš i odmah si bolji. Zato Allah, zato Allah što nam kaže kod džume, vedarul bejaj, ostavite prodaju. Zašto? Jer baš kad vezan za uši, onda navale mušterije, a ti u tom momentu ne smiješ. Evo, samo dalje ti gledati kusurama, ne mogu, mora ništa čumiti. I odmah si ti bolji. A kada je za mene radnje, onda ti posiješ, pa čekaš, hoće li nikad, neće, hoće li medvjeda biti, neće i tako dalje. I na kraju, ne znaš opet, hoće li biti od toga plavo korist, veliki umor, a jako rizičan, rizičan dobiti. Zato Allah Žešanu spominje trgovinu i kad govori o džihadu. Ne bi li ljudi lako shvatili? Jer vole ljudi lako prebrojavati pare i vole naš dobrog trgovca koji može dobro ostvariti prođu. Pa ulažu na takva, na takva vrata. Zato Allah Žešanu kaže Inna Allahe štara minel mu'minine enfusahum wa emuvalahum bi enne lehum u džene. Zaista je Allah Žešanu kupio Zaista je Allah Žešanu kupio život od mu'mina i njihove imetke u zamiju za džennet. Ovdje ima jedan izuzetak, reći. Allah Želešanu kad govori o džihadu i odlasku u džihad, a i Resul sallallahu alaihi ve selleme, uvijek daju prednost dunjaluku i metku na životom. Jer je to lakše žrtovati. Međutim, ovdje se obavlja sad trgovina. Sada si ti na pijaci, imaš trgovca koji te neće prevati. A to je Allah Želešanu. Allah Želešanu. Pa Allah Žešanu te daje priliku da ne bi se plaho oduljilo. Odmah ti daje priliku da ideš sa životom. Inna Allah je štara minel mu'minina fusahum au malehum bi enna lehum uđenu. Allah je zaista kupio od mu'mina njihove živote i njihove imetke u zamiju za džennet. Yuqatiluna fi sabili Allahi fa yaqatuluna wa yuqataluna. Oni će se boriti na Allahom put. On se kaže yuqatiluna. Oni će ratovati na Allahom put. To je stravnije. Jer kad kažemo borit se, i ovo je borba naša, pričamo o žihadu, pripremamo se, skupljamo za braću, sve to dio borbe. Ali ratovati znači biti pod opremom u ratu. Yuqatilune fi sabili lahi fa yaqatulune wa yuqtalun. Ne samo što će ratovati, nego će ubijet i biti ubijen. Odmate Allah Žešanu olješava oholosti i džinđanja nekakvih plaho da kažeš ja sam neko je nešto, ja mogu lako zaklati, ja mogu lako ubiti, ja mogu, treba da znaš da i tebe to čeka. Jer naša, naša upravo ovde je pojenta da mi nismo kao ostali ratnici. Oni ratuju da ubijaju, da se življavaju, jel tako? A mi ratujemo radi Allaha Đelešanuhu, odmah na početku ubijamo i znamo da ćemo biti ubijeni. Jer je takav posao, tu nema sada branja kršaka. Tu je rat. Ti ubijaš i bit ćeš ubijen na kraju, ako Allah što bude pripisao. Znači, to je osnova, a izuzetak je da ostane živ. Znači, izuzetak je da ostane živ. Jer si u takvom jednom poslu koji daje za rezultat i daje donak, donak nadu, a to je da pogineš na Allahom Želešanu putu, jer si ti već se uputio, upustio se u jednu trgovinu koju ti je Allah Želešanu ponudio. Wa'adan alaihi haqqan fi taurati wal inžilu wal Qur'an. To je Allahu obećanje. To je Allahu obećanje da Allah kupuje imetke živote, živote i imetke i da Allah Želešanuhu daje muslimanima da imaju priliku da ubijaju i da budu, budu ubijeni. To je obećano u Tevratu, Inžilu i Kur'anu. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ A ko dosljednije ispunjava ugovor od Allaha Đelešanu. Ima li jedan trgovac na dunjavu koji je pošteniji od Allaha Đelešanu? Da će izvršiti obećanje koje je obećao? Festebširu bi bejekum uledi ba'ajatun bi. Zato se radujte trgovini koju ste skopili, sklopili ugovor sa Allahom Đelešanu. Koju ste obavili sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Wa dalike huval fauzul azim, a to je, to je velika, velika pobjeda i velika nagrada. Kad Allah Đelešanu vraću ovde govori da kupuje imetke i živote od ljudi, od mu'mina, da vidimo kakve su subine ti mu'mina. Jer neće Allah Želešanu svakoga primiti šahadet. To je najveći stepen imana. Da vidimo kakvi su to ljudi od koji Allah Želešanuhu prima šahadet. To nam je Allah Želešanuhu objasnio u sljedećem ajetu. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين Opisao je Allah Žešanu ovdje sve osobine koje mora imati onaj koji hoće da uđe u ovu trgovinu. Et taibun, oni koji se kaju Allahu Đelešanu stalno, stalno. Poslanik sallallahu alaihi ve selleme koji nema grija, kaže tako mi Allah, ja se svakog dana pokajem Allahu Đelešanu 70 puta, u drugoj predaj 100 puta. Esađidun, oni koji su stalno na seđde. Ne može biti vojnik na Allahom putu onaj koji nema seđde. Aleyke salamu rahmatullahi wabarakatuhu. El emirune bil ma'ruf, onaj koji naređuje dobro, a odrašao zla, stalno je u nekom hajru. Onna huna anil munker, zabrani je munker. Gdje god vidi munker, on ga pokuša zabraniti na ona tri jel, načina, ili rukom, ili jezikom, ili prezirati srce, što je najslabiji vidi mana. Wal hafizun li hududillah. Ona je ko čuva Allahu je džashanu granic. Ona je ko neće u grije. Pogledajte naše mujahide. Znači, stalno se kaje. Allahu je džashanu stalno robuje. Abid pravi, kada vidiš, vidiš na njemu što kaže jedan selefija, jedan selefu salihah, a to je hadis, kaže, pravi mu'min je onaj kada ga vidiš, setiš se Allaha Đelšanu. Samo ga pogledaš kako izgleda skromno i lijepo nurli i tako dalje, odmah kažeš subhanallah. Što kaže bezbednjak od Alije Zabegovića kada je vidio našeg jednog emira koji je preselio Rahmetullah Ali, bio je doktor ovdje u Beč, kaže kada sam ga vidio kako izgleda i kako govori, rekao sam da subhanallah, kakav je to poslanik onda bio. Sam vidio kakav je to insan, kako mu oči stalo mokre od suza i kako umilat govorima I kako iskreno govori, onda sam rekao, subhanallah, ovo je 14 vijekova prošlo. Kakav je onda poslanik sallallahu alihi wasallam bio? To je osobina, znači, pravi mužahida na Allahom putu. Alhamidun, onaj koji stalno ham Vidjet ćete, braću, ja sam primijetio braću koja sam pripremio za džihad. Nisu više kao mi. A, pogledaš ga odna on, nema više on slobodnog vremena. Za ono što mi kažemo, hajmo, gubiti vrijeme uz kahu i tako dalje. On se zavuku ne dođe u čošak, zikri, uči Kur'an, prestitiva svoje grijehe, kaje se Allahu Želešanuhu, čini hamd, stalo mu je ruka zapisana. Jer on zna da, da džihad je u osnovi težak i to ne može podnijeti, osim onaj ko dobro, dobro oružje ponese, a najbolje oružje je li takvaluk, boje se Allaha Želešanuhu. Esa i hun, oni koji stalo putuju, koji traže četvo ima džihada, Ne može biti isti muđahid, onaj koji kaže, ja bi išao, ali eto, kad sve bude serviran. Ja znam jednog brata Turčina, Hafiza, Ebu Bekra, rahmetullah ali, u Bosni je bio. Čim je završilo u Bosni, malo se smirilo, ono počelo u, u Čečeni, ono drugi, prvi rat, odmah je otišao tamo. Nakon toga je otišao u Burmu, nakon toga je ponovo došao u Bosnu, nakon toga je otišao na Kosovo. ratio se, otišao u Tursku, čekao i otišao otišao u Čečenju i kakve imamo informacije da je skončao na Allahu subhanahu wa ta'ala put. To je onaj hafiz u našoj počini što je lijepo učio Ezane. Zatim dalje, Ar-Raki'un, isto oni koji su stalno, ne može, nema mu mužahid ako nema kodina noćnog namaza. Ako nema istihare za svaku stvar, da pita svog gospodara šta je najbolje, osim za džihad. Za džihad, braću, ne trebamo klaniti istihare, trebamo lići, ne trebamo. Kao što ne trebamo pitati babe, trebamo klanjati ili ne trebamo. Jel tako? Kad imaš potrebe, kad bi sad nazvao babu, kada je babu, bili ja, ja si uklanjam. Reče, sine, trebaš ti kontrolu ko što namaš. Jel? Rekao mi čovjek da nije sad mu nešto u redu, jel? E tako ne trebaš ni, ni stiharu klanjati kada je u pitanju ovaj ibadet na Allahu subhanahu wa ta'ala putu. E sađi dun, oni koji su na sežni, jer mi znamo, braću, da je Allah Đelšanhu da je rob najbliži svome gospodaru kada je na seždi. Wal amiruna bil ma'ruf, koji naređuju stalno dobro. Znači, pogledajte obaveza i taka može otići u džihad. Doista tako mu kažeš, pakuj se on odmah, kaže, kako treba minuta još. On je spreman. A meni, tebi, Boga mi odmah, odmah nas ovaj, poliježima nekakav vredan snovi upati. Jer nije lako, nemamo, nemamo ovih priprema. Wal hafe dune hududillah, oni koji čuvaju Allahove gance neće da jede iz straha od Allaha Žešanu stvari koje su sumljive. Neće da izmišlja ovo nekakve propise. Ako ne može žena klanjati ulačeno, ne može i nositi nikako. Da klanjaju da i badete, to će biti tad moderno. U tom vijeku, Allah ne bude znao. Obešir il mu'minin. Obradoj mu'mine. Znači, koji sve imaju ove kategorije, ove osobine, to su oni koji mogu da uđu u trgovinu sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Drugi ajet koji nam rasvjetljava situaciju, ovaj prvi nas postiče. Znači, to je takozvani terhib, jel, posticanje na dobro. A drugi ajet terhib, zastrašivanje, gdje Allah rešanu kaže, ako ne uradiš, pićemo šta će biti sa tobom. A to je ajet kada Allah šanu kaže, pošto smo ga večeras na našem namazu, Ja ejuha alladina amanu hel adullukum ala tijaratin tuđikum min azabin alin. Ovi koji vjerujete, ovi koji ste muslimani, hoćete da vam kaže šta će vas sačuvati od vatri žestoki? I vidjet ćete šta je Allah rekao šta čuva od vatri. Nije rekao namaz, nije rekao post, nije rekao hađ. Allah je rašanu, jel, nema, nema ovaj manjkavosti u Allahovom govoru. Što znači da je trebalo nešto reći, Allah bi rekao. Jer znamo mi da je najbolji govor, govor Allaha Đelešanu, a najbolja uputa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Pa Allah Đelešanu kaže, hoćete li da vas uputim na nešto što će vas liješ, liješiti vatri, žestoki. I onda Allah Đelešanu nabraja. Tu'minune billah. Vjerujte u Allaha Đerašanu. Ovdje je rekao, tu minune bile, budite mu'mini u Allaha Đerašanu. Ne samo muslimani, ja imam, ko što kod nas kaže, ja sam nikome zlo ne mislim. Počeli muslimani sad Bibliju slijediti. Ne ukradi, ne prevari. A šta ja znam, nemoj nikome zlo mislim. Naučio je deset ajeta iz Biblija, ne znam jednog ajeta iz Kur'ana. Ne i hoće da, da njegova glavna dva ajeta prođu u farzi rad i čuvaj se. E, Bog je rekao kao čuvaj se, čuvaj se. Ta dva ajeta u Kur'an. Ona se može, jel, iz nekakvog ovaj, zaključka, izvući zaključak iz, ne, iz nekakvog gledišta, jel, izvući zaključak da, da normalno, ako se ti osuniš na Allaha Žešanu, Allah će te čuvati. Veži devu, pa onda se osuni na Allaha Žešanu. Međutim, to je dokaz. Ovdje Allah kaže, tu'minuna billah. Budite mu'mini Allah Allaha džashan. Znači ne smijete imati ne smijete imati veliki grijeha, jer mu'min nema veliki grijeha. Zato mi ne smijemo da se kažemo da smo mi mu'mini. No kaj je mu'mini, inša Allah. Jer mu'min znaš i uče džennet, odmah vizu dobiju. A musliman, možemo kazati, mi jesmo muslimani. Poslani kad sam kaže, kada vidi čovjek da ulazi u džami, se došli da je musliman. Ali imamo se muslimana koji će u džennet zaglaviti, ako je sa Allah ne smili. Ali mu'min neće nijedan otići u džennet ide u džennet direktno. To minune billahi wa rasul. Vjerujte, budte mu'minu Allaha Želešanuhu i njegova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Wa tu žahidune fi sabiri Zatim, ovo najbitnije što nakon tvoje mu'minske vjere i vjere u Rasula sallallahu alejhi ve sellem koji je čitav život bio mužahid na Allahom putu, gotovo je. Ti ćeš biti mužahid na Allahom putu. To je sljeđenje sunneta Allahov poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Bolje sam na Allahovom putu da Allahova riječ bude godnja. Bijem valikom anfusikom. Svojim imetkom i svojim životom. Zalikum hajru lekom in kuntum ta'alama. To vam je da znate bolje o mu'mini. Ovi koji imate potpun iman. Ako hoćete da znate, to vam je bolje. To čuva od dva, tri. A Boga mi ostalo, Allah najbolje zna. Jer da je samo u ovoj vjeri objavljen namaz, onda Allah rešao, ne bi tražio od nas džihad. Ne bi tražio od nas post, ne bi tražio od nas druge stvari. Znači, Allah Želešanu traži kompletnu vjeru. Zato Allah Želešanu kaže za ashaabe, radu Allahu anhum, radu an. Allah je zadovoljan sa njima, s kime? Sa mnom i sa tobom, kada budemo ko ashaabe. Onda ovaj ajet vjeri za tebe i za mene. A oni su zadovoljni Allahom. Kao što Allah Želešanu kaže, kuntum hajra ummetin, uhržat li nas. Vi ste najbolji narod koji se pojavili ljudima. Mi, Šta to mi imamo pa da kažu ljudi, vi ste stvarno najbolji? Ali morali su Omeru pricati da je najbolji. Dolazi jedan od, od, od, od, od nevijenika i traži Omera. I za zaslanik i kaže, gdje je halifa muslimana? On sad misli da će to biti neka zgrada, liftovi i tako dalje. Kaže, eno ga pod palmom spava. Kakvom palmom? Emir muslimana, halifa. Pa on dolazi i kaže, Adilte felimte. Feeminte. Ti si pravedan pa zaspao. Ne bi ti da nisi pravedan mogao zaspati. Što ne zaspao i naš polišar? Ne mere spavati. Jer on svaki moment misli da će ga toliko ga šedan stravi, jel? Kaže, pravedan si pa vlada, pa, pa spavaš. Jesi siguran? A čovjek ako nije pravedan, neće biti siguran. Ne mere spavati. Ti kad ima neki strah, Ne možeš zaspati. Ustiješ dva, tri puta, provjeri da nije zaboravio vrata zaključiti. Za svaki slučaj. Pa i podvočiš, još neći, veli, ima sad ovi specijalista što jelo perišu vrata, dobro, pa da za svaki slučaj ne bi mogao ovaj, otvoriti. Znači, to je spas, braću. Mi trebamo sebe da nađemo između ova dva ajeta da znamo da Allah postiče, hajte mu'mini, hajde, bujro, nemamo šta izgubiti. Tako mi Allah sa džihadom se dobio i dunjalik i ahiret. Samo sa džihadom. Boga li sa drugim stvarima teško. Allah najbolje zna. Mnogi od nas su to vidjeli. Ja znam jednog vrata koji je bio na zapad prije rata. Nije mogao niti da se oženi, niti da ima auto, niti ovo, niti ono, niti ono ostavio radi Allaha Đelešanu dozvoljno o njemu pričat pošto je ako Bog da već u žennet ostavio je to sve imao je 5000 maraka plat objezbeživo je ove velike firme Mercedes, Porsche i tako dalje ulazio na već ona služba znate vi to kako se to radi s nekim motorolama i tako dalje međutim to je ostavio radi Allaha Đelešanu i nije bio ni šest meseci u Bosni naživio se svega i svačega alaike salam rahmatullahi wa I Allah je šao vidio njegovu iskrenost i rekao mu ti ideš pod krilo ptice zelene koja će te nosa po žernetu. Molim Allah je šao da i mi tako završim. Kad mi vodimo džihad na Allahom želšanom putu, vaka te zavio. Aha, evo sad ćemo mi završiti. Kad mi vodimo džihad na Allahom putu, ne samo što će nas sačuvati vatre, kad bi rekli samo se moramo boriti zbog toga da ne odemo u vatru i nikakve nemamo nagrade. Ko kad bi kazali da smijemo kazati, možda ima sudnji dan, zbog toga vraćamo možda bi morali potpuno biti pokvarni. Jer možda, ti zbog onoga možda ne voziš brzo, jer možda ima tamo, jel, ona je para koji što skrti. Ali ti za svaki slučaj uznaš da on kao ima već. Kad mi takvu vjeru imali, morali bi potpuno biti pokorni Allahu dželešanu. A kamo li kad znamo, jel nam ne vrijedi iman i namaz, ništa nam ne vrijedi ako ne vidimo, da ćemo stati pred Allaha dželešanu i polagati. Polagati tražimo Allahu dželešanu. Ali Allah opet svoje milosti neće da kaže, hajde mu'mini, sam se borite da se vatre sačuvate. Dobit ćete vi. Evo sad šta će vam Allah dati. Evo gledajte. Prvo... <coughs> Jagfir lekom dunubekom. Prvo sa džihadom će vam Allah pobrisa sve grijehe. Nema grijeha. Mislim na mužahida koji se boli na Allahom putu pa pogine. A i onome ko umre na Allahom putu, to ćemo mi vidjeti ako Bog da je sugi predaja. Prvo znači Allah iz svoje milosti oprašta grijehe. A nemaš i plaho dine za rad tamo. Koliko ti grija fasuješ da doješ do džamije ovdje. I sad vidiš babom koji se sanjajao krmače, I on ne vidi, jer on njemu, od krmatne inače slabi vid. I on ne vidi, a ti vidiš. Pa on sad, kada kadarska borba već počela između tebe i njega. On, on se tebe boji i da ti ne znaš šta ti je, što je ljud, svaki dan gaza na tebe. Pa eto, ti malo počeo i badet, pa ga odmah ljuti to. Jel? Jer to je kadarska borba koju Allah što mu saživa. Kad se neko približi Allahu, onda onaj drugi mu bude još veći neprijatelj. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارِ Uveši vas u džennete ispod koji teču rijeke. Evo drugo, prvo grijeh je opraštanje, hoćete li džennet? Evo kako možete ući u džennet na Allahom želšanu putu. Ome sakina tajibete fi džennetin adni. Zatim ne samo to, evo imat ćete kuće na dunjalu ko se samo tako ćemo ko će imati parno grijanja, ko će imati ovo, kakva će biti kuhinja hoće biti urezana ili će biti izbačena kupatilo da li je odvojeno, da li nije i tako dalje Allah vam daje džen, u džennatu l'adn u posebnom predelu džennata vam daje da stanijete ako hoćete a to je samo uz borbu na Allahom želšanom putu velike fauzul l'adn to je velika nagrada to se ne može dobiti nečim drugim to Allah želšanom daje ovim putem putem borbe na Allahom Žešanom putu. Zatim opet Allah Žešanom, njegov govor je doista govor o kojem nema nimalo, nimalo faličnosti. Va uhra tuhibbuna nasrum min Allah. Ako ne odete odmah u džennet, da se ne bi razočarali, vodite džihad, teško je, znojite se, nosate rapove, puške, vučite ranjenike, sad se tamo pomakni, spavaš pod bukvom, kapati za vrata, i tako dalje. Sve to teret. Duša ne voli to, voli ona rahatluke, uživanja. Allah te smiruje i na dunjaluku. Wa uhra tuhibbuna nasr min Allah. I druge stvari koje ćeš dobiti, Allahu pomoć. Wa fethun qarib. I brzu pobjedu na dunjaluku. Jer čovjek voli drago insanu kad vidi ga nimu, jel? Ratni plijen. Kad vidi da ima zarobljenika, pa bar da im pojedniš u oku, opali. Jel? Jel? kad zna da su ratovali protiv Allahove vjere i dizali sablje protiv Kur'ana i sunneta. Znači, brza pobjeda. Vidiš da ljudi više ne mogu. Kaže jedan brat, tako mi Allah, sad tek vidim obavezu rada za islamsku državu. Jer kad ima islamska država, gotovo je, onda ne mereš sapet i reći, a ja pjevam prije akšama u Božimu. Ne mereš pjevat rođu. Moraš jedino u zatvoru dole pjevat kad čistiš, gdje te niko živ ne čuje. Ali na dunjalku, ne rečit muslimanima, odvojiti ljuda od Allaho i vjere, biti imam ljudima u zabludi, to ne možeš. E zato je šarijat i mnogim muslimanima težak. Veli, uf, nemoj, svjesanje ruku, jel da, ono ima. Nemoj, nemoj, to neka. I danas muslimani klanjaju pobeš namaz svaki dan i gruhnu se autom i onda odeše tamo kod, kod Mehe i kod Mohameda da im presude. A ono onda se pate oni debeli knjiga po kojima je Tito sudio i kaže, evo vidiš, tačka taj i taj, zakon taj i taj. Obeširen mu'minin, obraduj mu'mine. Obraduj mu'mine, Allah počinje sa mu'minima. Inna Allah je min al mu'minin, obeširen mu'minin i završava sa mu'minima. Jer, braću, žennet je za onoga ko vjeri u žennet. Šehadet je za onoga ko voli Šehadet. uđe u džennet onaj ko voli da uđe u džennet. Allah Žešanu nikome ne čini zulom. Samo čovjek sam sebi čini zulom. Zato Allah još jednom ajetu kaže si siqajet al-hađi wa imarat al-mesđid al-haram Znači ćete učiniti pojenje hađija i održavanje džamija kemen amene billahi wal jevmin ahire wa džahide fi sedira. Kao, kao, kao onaj koji vjeruje Allaha Žešanuhu I u sudnji dani bori se na Allahom putu. La jeste una inda Allah. Oni nisu jednaki kod Allaha. Wallahu la jehdi al qawma zalimin. Allah neće u puti narod zulumčarski. Šta to znači? Ako ti ne razumiješ da je to bolje, onda ti sam sebi činiš nepravdu. Ne želiš to. Zato vraćam za ovaj uvodni ders večeras, on je ovako malo sa brda i sa dolina, molim Allaha Đelešanuhu da svakom onome ko se odredi za ovaj ibadet dadne čist nijet da se ne umara i ne pusa džaba zatim molim Allaha Đelešanuhu za svakog onoga ko pomaže džiha svojom dovom jer je ona isto oružje koje pomaže i to je MTS koji stiže nigdje mu granica ne može biti samo ti zamoliš Allaha Đelešanuhu i Allaha Đelešanuhu dadne da stigne braći direktno u njihove cijevi. Pun okvir. Ali zato treba imati iskan odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim molim Allaha Žešanu da pomogne svakog onoga ko dinar odvaja. Ko dinar dadne za borbu na Allahu Žešanu put. Molim Allaha Žešanu da pomogne one koji nije te žihad i koji mole Allaha Žešanu da u drugi spavaju, da ih Allah počesti da budu i iskažu svoj iman i pokažu Allahu i neprijateljima da je ovo vjera te se žuri, nama se žuri da uđemo u žennet, a njima se ne žuri pa nas oni moraju onda poslat. U ženneta njima žaba, žaba im dunjaluk. I na kraju, la hawla wala kuvvete illa billah, nema snage niti moći osim kod Allaha Želešanuhu. Molim Allaha Želešanuhu da vrati ovome ummetu istravan pogled na vjeru. Da gledaju na vjeru kao što su to gledali ashabi i svi oni koji su spomena vrijedni koje spominjemo u našim versovima od naše u uleme molim Allaha Đerašanuhu da braći u Čečini pomogne i da ponizi kafire njihovim i našim rukama molim Allaha Đerašanuhu da i nama otvori i bliža polja žihada da rastegnemo neprijatelja i da im pokažemo da mi nismo ljudi nego da mi smo ljudi a nismo žene i da mi ratujemo protiv onih koji imaju velike zube pa nek se pokažu mi se oružamo imanom abdestom i vjerujemo Allaha žašanu a oni se oružaju naoružavaju drugom i onim što je samo ubrzava odlazak u vatru i na kraju molim Allaha žašanu da onoj braći koja su preselila na Allahov putu ovim svježim danima dadne lijepi ženeti Ferdeus braći koja su ranjena da je Allah izliječi i da im obriše grijehe njihovim ranama da braću koja su na putajima otvori puteve da stignu tamo a da i nama inša Allah dadne snage imana da dobro shvatimo šta je džihad naučimo njegove propise i stavimo onda bukvar pod ruku a rushak na leđa i krenemo tamo kod nas vodi naš bukvar a to je Allahova knjiga Kur'an وآخر دعوانا da'wana الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته